No, no, no, no. J Balvin, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. The business. No, no, no, no. no, no Come on. No. sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Perdámonos haciéndolo. Ven, vámonos. No digas que no. Y cuando todo está oscuro aseguro que no serás tímida en la intimidad. está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Todo oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Quiero llevarte a un lugar solo oscuro y aparte, donde a solas pueda devorarte. Evita enamorarte, tú sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia duro al piso. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad. está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad. Muchas mujeres, mucho miles, mucho money, money, muchos biles. Yo con el atajo, dale sky rompiendo el bajo. Bom, rompiendo el bajo, rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Mucho money, money, muchos biles. El negocio. Sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. que Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida El intimidad. está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida El intimidad. todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida El intimidad. está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en intimidad. Así Balvin, el negocio businessman. J Balvin, man, come on. Sky, rompiendo el bajo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Doctor Velázquez, J Balvin, man. El negocio socio, o se unen o se mueren socio. Socio. Dreamhouse. ¿Saben cómo es? ¿Saben cómo es? Yeah. The business, el negocio socio. Colombia en la casa. Mucha money, money, muchos Da, da, da, da, business, man.